sustut txerbitzu publiko hori guzien eta atxikitzeko eta erakusteko beharrezkoa ditugu barnek aldeuntan. Uh, eh, Trinbideari begira horrenak eh, uh, egokiagoak behar ditugu, naiz eta aldatuak izan adiren pixka bat eta ere presioaren aldetik aldaketa batzu izan behar dira. Uh, eh, iduriz, karioagoa da autobusa bano, eta nik uste uh, treina ekologiako, ekologiakoa den ere, orduan, hori dugu, hori dugu sustut ere uh, bultzatu behar. Eta gero garraio hori begira bahanek alde untan, uh, ez da bakarrik duen garazi, me eh, hor uh, ahemanak beste egien arteko ere, uh, fe, edo garraio horien eta berriz eh, bultzatzeko edo eh, edo berriz atxikitzeko edo, edo gehiago edo meitekotan. Eta guk nahiko ginuke uh, garazin bertan izan dadila eta ondoko errialdeen arteko eta ahimanetan garaio publiko bat eman denen uh, lotzekotan. Bai, badira langileentzat eta bada ere eh, badira ere ikasle eta kolegio eta eh, liceo hori eh, guzientzat. Ba, nik uste izan adirenen inkesta batzu eta gaurko egunean naiz eta aldaketa, jantotam zara naiz eta aldaketa batzu izan adiren, nik uste ez diren aski, aski aldaketak, aldaketak eginak izan eta hobetu behar dira. Guk gure proiektuan bakizuen bezala gu presentatzen gira or, Nezerrendarik ilan uh, eta guk nahiko ginuke eh, garazin bertan izan dadila, eta eh, ondoko egialdeen arteko eta ahimanetan garaio publiko bat eman denen uh, lotzekotan.